Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 16, 1970. Inordinehang pari si Archbishop Edward Joseph Adams sa Philadelphia, Pennsylvania, USA. Siya ang kasalukuyang apostolic nuncio dito sa Pilipinas. Ngunit bago pa man siya maluklok na kinatawan ng Holy See sa Pilipinas, nagsilbi siyang apostolic nuncio sa Bangladesh ng anim na taon at matapos ito nanungkulan din siyang apostolic nuncio sa Zimbabwe ng limang taon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.